بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحbihi ومن والاه أما بعد Maashara almuslimin, katika majanga ambayo kwamba yamekumba umma wetu leo hii ni janga la uh, mukhaddirat na muskirat, vilevi ambavyo kwamba vimehangaisha pakubwa sana umma wetu hunu. Vilevi ni vingi sana vinavyotumika vikiwemo gati au wanavyoliita wengine kama gomba sigara na mengineyo. Lakini tukiangalia hili gati limehangaisha pakubwa sana umma wa Kiislamu. Bila shaka kila yule mwenye moyo wa insaf na moyo wa uadilifu hukubali moja kwa moja kuwa gati ni kilevi na ni haram kwa sababu mbili ambayo kwamba huingiza tazitaja kwa haraka, kwa sababu jambo la kukinai, kila mtu amekinai na hilo. Kwanza ni kilevi, na Mtume wa sallam kwenye hadithi aliyopokea Ibn Umar katika Sahihu Muslim na hadithi aliyopokea eh, hadithi ya alipokea Aisha radhiallahu anha katika Sunan Abi Daud asema kullu muskirin haram, kila chenye kulewesha ni haramu. Pia vile vile ni jambo lenye kutufikishia madhara, ni mudhir, na Allah subhanahu wa ta'ala ametuharamishia mambo yenye kutudhuru. Kwa hivyo kwa njia hizi mbili gati limeingia katika uharamu, na katika madhara ya gati si jambo la kutaka kuthibitishiwa watu katika siha zao, katika maisha ya kijtimai, katika kila sampuli, katika iktisad na mengineo. Lakini swali ni je, kuna njia gani za kiurahisi au mambo gani za kumsahilisha mtu kuacha hili gati ki, kiurahisi ili apate kuepukana na janga hili. Tataja baadhi ya niqat. Nukta ya kwanza kabisa ambayo kwamba ni muhimu sana ni nia, tashihu nia, mtu awe na nia sahihi katika kuliacha hili gati, na nia sahihi ni awe ameacha hili gati lillah subhanahu wa ta'ala. Na hapa atakatufahamu jambo moja, kwa kuwa anna din af'al wa turuk, dini ni matendo ya kufanya na mambo ya kuacha. Ma amara Allah nafaluhu wa ma nahahu natruku, hadha huwa din, alioamrisha Allah tuyafanye aliyoharamisha Allah tuepuke. Kwa hivyo walmukhaddirati, ikiwemo ndani yake walmuskirati, ikiwemo ndani yake gati, ni katika mambo aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala. Fatarkuha ibada, kuacha ni ibada. Wal ibada la tuqbalu illa biniya wala tasihu illa biniya, ibada hisihi isipokuwa kwa nia. Nukta au jambo la pili katika nukta hii ambalo kwamba ni muhimu sana, daima utapata mtu hupata shida sana katika kuacha jambo anapoacha kwa njia kwa ajili isiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini man taraka shay'an lillah subhanahu wa ta'ala الله سبحانه وتعالى يسهل له الطريق at-tariq جنب kuacha jambo ابن القيم رحمه الله تعالى سيما إنما يجد الصعوبة من ترك الشيء لغير الله taraka shay'a hupata uzito katika kuacha jambo katika mambo ambayo kwamba yanayostahili kuachwa, yule ambaye kwamba ameacha kwa ajili isiyokuwa ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili التوكل التوكل على الله walisti'anatu bihi, kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu asijipige kifua katika jambo lolote ambalo kwamba anataka kulifanya au kuliacha, bali amtegemee Allah subhanahu wa ta'ala kwenye hilo. jambo la tatu ni kuwa an yahjura kullu shay'in yudhakiruhu bitilka almusiba au bitilka almuskir au almukhaddir, agure chochote chenye kumkumbusha yeye uh, yale kile kilevi, kama nyumbani kwake ameweka vitu vya kumkumbusha kile kilevi au sehemu alikuwa akila kile kilevi au marafiki alikuwa akifanya nao anasa zile za haramu, zote zile azigure na hapa tuangalie kisa cha yule jamaa aliyeua watu 199 kasoro mmoja kufikisha mia katika Banu Israil. Alipofika kwa yule alim kumtaka njia na kuacha na kutubia kurudi kwa Allah, akamwamrisha agure ile sehemu ambayo kwamba alikuwa akifanya maasi yale, ili apate kutoona, yani asipate kuona yale mambo yenye kumkumbusha yale maasi. Kwa hivyo agure ile sehemu na jambo lingine maashara almu'minin, naomba kwamba ni lenye kumsaidia mtu kuacha hivi vilevi au jambo lolote la haramu lingineo, ni kuwa pale pale anaposimamiwa na hujja kwa kuwa hili jambo ni haramu, basi aache pale pale, ta'dhiman lillah subhanahu wa ta'ala wa ta'dhiman li amrihi wa nahi, aache pale pale kwa kumwadhimisha Allah na kuadhimisha maamrisho yake na makatazo yake na jambo lenye kumfanya mtu alemae na asiache lile jambo ni kule kusema nitaacha baadaye, na shaitani akakuletea pengine baadhi ya afkari za kukutokomeza zaidi, akamwambia ngoja Ramadhani ikija, baada ya Ramadhani utaacha wengi wanajua wenye kutumia vilevi. Hili, hii ni nyimbo ya kawaida. Ramadhani huje ikaja nyingine ikaja nyingine, na haachi na huishi na hilo jambo milele. Sababu nini? Allah subhanahu wa ta'ala asema kwenye suratul An'am, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah huzigeuza nyoyo zao na macho yao yakao hayatambui, hawatambui tena, hawakinai, akawaacha kwenye ule upotevu wakitokomea, wakididimia kwenye ule upotevu. Hili ni jambo muhimu sana. Ukisimamiwa na hujja pale pale kumadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala, uliache ile jambo lisilofaa kuachwa. Uh, na jambo lingine katika upande wa kisiha uh, ulama wa siha wanasema anywe maji sana, anywe maji, anywe maji sana katika zinapomwijia zile zile humum. Na njia ni nyingi sana ambazo kwamba za kumsahilishia mtu katika ku, ku, ku, ku, kuacha mambo ya eh, vilevi, lakini hizi ni baadhi tu kwa haraka, lakini yale ya kwanza tuliyoyataja yatiliwe maanani pakubwa, na Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwenye kutuwafikia. As'alullaha an yu'ina haula'i ala ala tarki hadhihi almuskirat. آه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم